Kao što isto tako u prirodi čovjeka da napravi grešku. Znači to su dva momenta koja su sastavna u zajedno sa čovjekom. I čovjek se trudi da čini dobra dijela i pored toga velikog truda opet znači ima mogućnost da pogriši. I zbog toga je Allah tebareke wa ta'ala znajući sklad čovjeka i njegove potrebe i njegov domet otvorio vrata pokajanja od svakoga grijeha. Ali svaki grije shodno njegovoj težini i svaki grije ima svoj vakat i svoj način pokajanja Allahu tebareke wa ta'ala. Pa shodno s tim Allah Đelešanu nas predstavlja i kaže قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Reci mojim robovima, oni koji su se sami prema sebi ogriješili, neka ne gube nadu u Allahovu milost, zaista će Allah dželevala sve grijehe oprostiti jer je on onaj koji prašta i koji je milostiv. Znači činjenje grijeha to je činjenje drugim riječima nasilja prvo samom sebi a onda to nasilje normalno pogađa i šire. Dalje kaže Allah tebareke wa ta'ala wa inni lagaffarun limen tabe وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Zaista sam ja onaj koji ću oprostiti onome ko se kaje. Kako možemo znati da se čovjek kaje? Vjeruje i čini dobra djela. I ide pravim putem. To su tri alameta vjernika. Znači vjeruje, kako ćemo znati da vjeruje, čini dobra djela, kako ćemo znati da čini dobra djela, ide pravim putem koga je zacitao Muhammed Mustafa alaihissalatu wassalam. Da vidimo šta je u stvari u biti ta teoba. Kako bi se ona mogla definisati, kako bi mogli nazvati definiciju te teobe. Pa u jezičkom značenju teoba bi mogla glasiti vraćanje Allahu Đeldešanuhu i preziranje i duboko kajanje u srcu zbog onoga što se učinilo. Jer to je pravo Allaha Đelešanu kod njegovih robova. Da se kaju, da preziru svaki pogrešan korak kojega su napravili na ovome svijetu. A u šarijetskoj terminologiji te oba znači ostavljanje grijeha i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, duboko kajanje zbog onoga što se učinilo, velika odluka da se to više nikada neće činiti i nastavljanje nakon toga jeli, da se ide pravim putem. Znači, deoba, još jednom kažemo, kajanje od ili ostavljanje grijeha i straha od Allaha Đelešanu. I zato čovjek koji spozna svoga gospodara, on se uvijek kaje. Zato kaže poslanik alaih salatu wasalam, ja se svakoga dana pokajem i učinim istigfar svome gospodaru 70 puta, a u drugom vrijevajetu 100 puta onaj koji nije imao grijeha u pogledu vjere, koji nije znao pogriješiti, Allah ga čuvao od toga. I zato kažemo da je jedino poslanik, ali salatu wasalam, ma'asum, zaštićen da pogriješi. Mogao je da pogriješi u dunjaličkim stvarima, jer je kazao, vi ste u dunjaličkim stvarima bolji od mene, bolje razumijete neke stvari. I zato su nekada sahabi znali pitati, o Allaho poslaniće, je li ovo objava ili je ovo slobodan izbor. Pa primjer, sjećate se primjera na Bedru, pa kada je onda Habab predložio da se zatrpaju bunari koji su ispred, a ostave bunari iza, da bi muslimani mogli da imaju vodu, a mušic kad dođu žedni, onda će lako biti sa njima da verati, jer žedan čovjek samo je preopterećen voda, voda, kako do vode on više nema snage za borbu, niti ima jeli, ovaj, volje da se bori. Allah subhanahu wa ta'ala spominjete ovu, draga moja braćo, u svojoj knjizi na puno mjesta, u različitim oblicima, a isto tako sunnet poslanika alaih salatu wasalam puno govori o pokajanju upravo zbog toga što je čovjek takav da kada se trudi, znači da bude dobar vjernik, opet će imati grešaka. I zato danas često čujemo ljude koji se žele opravdati. Pa kad im kaže što ne klanjate, što ne postite, što jedete kamatu, što ste džahili, što ne idete pravim putem, oni onda da bi to sve prekrili, to svoje stanje, nađu ti nekog tamo hađiju koji je napravio neku grešku. Kao što meni sinoć kažu, ima jedan hađija pošao u garažu da slupa svoje auto da bi to mogao naplat, navodno, da kaže i slaže ovima u komuni kako je to neko slupao, pa da onda to, jeli, ovaj, naplati. Postup tog hađije nije istravan. I mi znamo da poslanik, ali salatu wasalam, je toliko upozoravao na kaulu zur, na lažljiv govor, da su ashabi rekli, kamo sreće da više hoće jednom stati. Da više ne upozorava na taj, znači, na opasnost lažnog govora. Da su poželili ashabi da stane poslanik, ali sam da više ne govori o tome. Toliko je, znači, to ponavljao. Postup tog hađije nije ispravan. Ali oni koji su, znači, ništa im nije ispravno, žele sada taj jedan postupak naći za opravdanje svoga stanja. Pa oni ne razumiju da mi vjernici ne opravdavamo taj stav pod broj 1. Pod broj 2 to je dokaz da čovjek ako je hađija to ne znači da je bezgrešan i to ne znači da je on potpunio sa svoju vjeru da neće opet pogriješiti. Pogotovo danas što je hađija i odlazak na hađ kod mnogih ljudi turizam. Kod mnogih ljudi je odlazak na hađ turizam turizam. Zato, kažu neki islamski učenjaci, puno je turista, a malo je hađija. Jer hađija bi trebao, kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, ko obavi hađ i sačuva se jeli, ružna govora i grijeha sastajanja sa ženama, vraća se kao na dan kada ga je majka rodila bez grijeha. Znači, ako si obavio potpuno hađu, očistio se od grijeha, ali to ne znači da opet nećeš pasovat neki grije i da je za tebe poglavlje te obe završeno. Ne, uvijek ćeš imati potrebe da se kaješ svome gospodaru jer si takav kakav jesi vohulikale insanu da'ifa čovjek je stvoren znači slabićem i njegova je mogućnost da pogriješi kako kaže poslanik alaih salatu wasalam svi sinovi Ademovi griješi. Znači to je jedan global globalni plan svi sinovi Adamo i griješe, a najbolji su oni koji se puno kaju. Što znači, mogućnost je da svi pogriješimo, a isto tako je mogućnost da se svi pokajemo i najbolji su oni koji su, znači, prvi u tome. Zato Allah dželle veala kaže: "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." I pokajte se vašem gospodaru i smrtnom kaznom kaznite one koji nered čine. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Svi se Allahu pokajte. Znači nema izuzetka. Što razumijemo da će svaki čovjek imati mogućnost da pogriješi. Pokajte se Allahu Đelešanu svi o vjernici da bi uspjeli. Ovdje imamo dva momenta jako bitna. Pokajte se Allahu Đelešanuhu svi. Znači, nema izuzetka. I onda druga stvar. Ejuhel mu'minun, o vi vjernici. Znači, ne vi nevjernici, ne vi džahili, to se podrazumijeva svakako. Ali ovdje Allah spominje vjernike, što znači da vjernik može da zapadne u grije, da učini veliki grije, da učini mali grije, To je njegova priroda i mora se, znači, konstantno kajati da bi bio od onih koji su koji su uspješni. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّينَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ Allah je oprostio poslaniku muhađirima i ensarijama znači prešao im je preko ovdje kad se spominjete oba misli se da im je Allah Đelešanu prešao preko neki ružni postupaka. Jer vi znate da su muhađeri, ensarije, isto ljudi kao i mi, mogli su da potrefe, mogli su da pogreši. Pa neka se ta riječ te oba koristi da Allah Đelešanu pređe preko njihovi ružni postupaka. To jeste drugim riječima, oprosti im Allah subhanahu wa ta'ala taj ružan postupak. Zašto? Zašto? jer su se oni nakon toga kajali Allahu Đelešanu. Pa vi znate kad je onaj židov zavadio Hazrež, Eus i Hazrež, Hazrež, dva plemena, pa kad je došao poslanik Ali Salatu Veselam, a oni upotrebili pohvalna imena, o Ensarije, o Muhađeri, počeli sabi sukivati, poslanik Ali Salatu Veselam i kaže, zar ja među vama, a vi ponovo džahilijetu pozivate, pa su zaplakali. Šta to znači? Taj postupak su oni osudili prvo velikom osudom u srcu. A zatim su onda to svojim dijelima potvrdili. Jer suze lako ne idu na oči. Ne može zaplakati insan osim iz straha prema Allahu Đalešanhu ili zbog nekakvog dunjaličkog problema. Čovjek teško iz radosti može zaplakati. Što znači oni su to osudili i pokajali se i zbog toga Allah Đerašanu to spominje. Dalje je Musa alaih salatu wasalam kada je tražio da da vidi Allaha Đerašanu to je sve priroda čovjeka da čovjek može pogrešiti on traži da vidi Allaha Đerašanu to ne znači da on ne vjeruje kao što Ibrahim alaih salatu wasalam kaže gospodaru pokaži mi kako stvaraš pa mu Allah Đerašanu kaže kaže Avalem tu'min? Zar to ne vjeruješ o Ibrahime? Kaže, bela, avalakin li atme inne kalbi. Ja svakako vjerujem, nema u to sumnje, nego samo hoće da mi se srce smiri. Kad ja to vidim, znači, svojim okom, pa mu Allah što onda daje primjer da uradi sa onom pticom šta je uradio, pa zatim kada je zovnu, vidio je da je to zaista Allahova moć i da je Allah Đelešanu onaj koji stvara i vidio je kakvu Allah Đelešanu subhanahu wa ta'ala ima moć. Pa i Musa alaih salatu wasalam je u toj prirodosti čovjeka traži da vidi Allaha Đelešanu pa kada mu je Allah Đelešanu objasnio da ga ne može vidjeti i kad je vidio kako se brdo zatrese i kada je pao u nesvijest kaže subhanake tup tu ilajk slavljen neka si ti ja se tebi kajem kajem ti se zbog ovoga znači postupka jer on je znači nije imao nije imao mjesta ali je čovjek takav kažemo on konstantno on konstantno znači ima mogućnost da da da pogriješi dobrota braćo kajanje Allahu te bareke ve taala znači čovjek sa tim što činite obu Allahu dželle što čini pokajanje Allahu subhanahu ve taala ima puno hajrata koje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu i poslanik alaih salatu wassalam u svome sunnetu. Da bi to bio motiv da se ljudi vraćaju Allahu Đalešanuhu. Jer Allah, kazali smo onaj aje da se ljudi kad izgube, ovaj, kad pogriješe, šta im se desi? mnogi koji ne razumiju izgube, u na, izgube nadu u Allahu milost. Misli, gotovo je za mene, ja sam zavrljio do kraja. Ne meram ja više nikako izglipti iz ovoga. Pa Allah Đelešanhu, znači, objašnjava ljudima ne samo da, da se mogu iz toga izvaditi, nego da satom te obom dobivaju mnogi blagodati koje ćemo čuti iz Kur'ana i sunneta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allahi džemijan, ejuhel mu'minune, la'allekum tuflihun. Pokajmo se, pokajte se Allahu, svi skupa o vjernici, da bi bili uspješni. Kul ja ibadija alledhine esrefu ala enfusihim, la taknetu min rahmetillah, inna Allahi jagfiru dhanuga džemijan, innehu huvel gafuru rahim. Reci, o moji robovi koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost. Allah će sve grijehe oprostiti. Kao što je kazao tubu ila Allahi džemijan, ovdje kaže inna Allah jagufiru zunube džemija. Pokajte se Allahu svi, ovdje kaže zaista će ja sve grijehe oprostiti. Kome? Onome ko se iskreno pokaje. Znači Allah je kadar da ti sve grijehe oprosti jer je on onaj koji prašta i koji je milosti. To su njegova lijepa imena i njegova znači savršena svojstva. Zato Allah Đelešanu kaže onima koji se pripreme da se pokaju Allahu Đelewala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kaže oni koji urade nekakav grije ili se prema sebi ogriješe, zatim spomenu Allaha Đelešanu, znači sjete se Allaha Đelešanu, svate da je to zaista bio zulum i da je to prekršaj, i pokaju se znači za svoje grijehe. A šta se onda dešava? وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ A ko to može oprostiti grijehe osim Allaha Đalešanu? Znači, vjernik ima svijest i zato traži pokajanje od Allaha Đalešanu za stvari između njega i njegova gospodara. A traži pokajanje ili oprost ako se je zakačio ili napravio nekav, jeli, neku grešku prema nekom stvorenju. Prvo traži od njega, jeli, ovaj, kao što ćemo vidjeti kasnije, pokajanje da bi mu Allah dželle vala primio to. Volem yusru ala ma fa'lu wa hum ya'lamun. Ine ustrajavaju ostave to ostave taj grijeh kojega su činili jer saznaju da je to bio grijeh. Znači svate da je to da je to zaista da je to zaista bio grijeh. Pa zbog toga Allah dželle vala kaže za one koji se pokaju ulaike jazaohum maghfiratun min rabbihim. Onima znači koji se pokaju njima je džeza, nagrada im je oprost od njihova gospodara. I nestaje se samo tu, nego ide se dalje pa se kaže وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجُ الْعَامِلِينَ Znači nije samo opraštanje grijeha za pokajnika, nego su i nije samo džennet, nego džennat. To je množina. Znači i dženneti su za pokajnika. Kroz koje teku rijeke džennetske, u kojima će vječno ostati. Nije to otići samo na piraniju, u neko veselje ili neki hajr koji je ograničenog karaktera, pa ti bude malo fino i moraš to ostaviti. Kao što je na dunjalku. Koja god slast ima na dunjalku, ona kratko traje. Vidio si kolač, niko ti nije donio kolač da je dva metra velik. Neki mali kolačić, sladak, pojedeš ga, kratko traje. Imaš malo rahatluka sa svojom hanumom, imaš rahatluka sa ovim dunjalukom, ali to su sve minuti ili jeli, momenti koji kratko traju. A zamislite džennet kome kraja nema, u kojem će se vječno ostati i vječno u tome uživati. Znači za ebeda uvijek, uvijek, uvijek. La ilaha illallah. A nema ništa onoga što smrdi, što je negativnost na dunjalku. Ti danas pojedeš dobar kolač, ali ti odjednom ti nešto u želucu se okrene, pa ti muka moraš tamo gdje car ide pješke. Nađeš finu hanumu, mislio da si huli u našom dunjalku, uh, kad ona svojim jezikom počne pričati. Kažeš, jesam ja mogu išta pametnije oženiti. E to je dunjaluk. Imaš lijep stan, odjednom se prehladiš u takvom finom stanu. Odjednom padneš u kupatlu, sam sebe razbiješ tamo. To ti je taj dunjaluk gdje, gdje ima neki, znači, mali užitaka. A zamislite džennet koji vječno traje i u kom je se vječno ostaje. Halidine fiha nja'me eđul amilin. Kaže, divna li je to nagrada za one koji radi šta rade, kaju se Allahu Đelešanu. Konstantno. Konstantno. I zato je, znači, od svakodnevnog virda, znači, svakodnevni vird, jutarni večerni zikr, spominjanje Allaha Đelešanu, jeste da čovjek sto puta kaže stavfirullah. Ovo je tubu ilik. Oprosti, gospodaru, tebi se, od tebe te obu tražim. Tebi se kajem. Jer čovjek i svjestan je i nesvjestan, a znamo da imaju pisari koji sve to fino prate i sve to fino bilježi. Pokajanjem Allahu Tebarake wa ta'ala dobivaju se mnoge blagodati. Znači nije samo oprost. Evo u ovome ajetu se nudi džennet koji je vječan. A u drugim ajetima i druge blagodati jer Allah Đelešanuhu na raznovrsne načine, znači raznovrsnost koristi da bi ljudima približio taj džennet i da im bi omilio neki ibadet, a omrzio griješenje. Nuh alaihissalatu wassalam, kada je pozivao svoj narod, on im je odma ovaj servirao šta će sve dobiti ako budu te obu činili Allahu te bareke o ta'ala. Ta Jer mi danas često kad pozivamo ljude odmah istrepadamo džehennemom, istiramo im, ne damo im nikako da budu islamu, isprepadamo i i onda kažu ljudi pa šta ćemo sad? Jel? To ne treba, ali znači u jednoj mjeri. Ne treba otići samo ni falt ljude ko što mi danas radimo. Dobri ste mašala, dobri ste, a oni nisu dobri. Ali Allah te bareke o ta'ala na najbolji način je podučio svoje poslanike da pozivaju Allahu vjer. I oni su svega toga razovrsnog, su znači ovaj razovrstan način su koristili u tom pozivu da bi ljudi svak sebi nešto našao. Pa Nuh alaih salatu wasalam kaže فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Rekao sam im činite istigfar vašem gospodaru zaista je on onaj koji prašta Yursili sema'a alejkum midrara. Znači, poslao vam je nebesa koja su jeli, nad, nama, nad, nad vama. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kaže dao vam je i metka i sinove i dao vam je rijeke i učinio vam je znači mora bašte prelijepe to na dunjaluku a šta je onda tek na onome svijetu dalje Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava šta će sve pokajnici zadobiti osim onoga što će im Allah dželjavala grijehe oprostiti kaže illa men tabe wa amene wa amila saliha fe ulajke jedhulune al džennete wa la yudlemune šeja جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده متيا مأتيا kaže Allah dželle ala a onaj ko se pokaje i počne da vjeruje i radi dobra djela satim će ući u džennet i neće mu zulum nikakav biti načinjen. Džennet, opet džennat, I to ne samo džennat, nego džennat al-adn. To je jedan poseban, znači stepen u džennetu, koji je srednji džennet, a najljepši džennet. To je u stvari Firdeus il-Ala. To je najljepše mjesto u džennetu, gdje će biti poslanik, dobri ljudi, šehidi, salihini. To je obećanje od milostivog džennetu, njegovim robovima koji vjeruju u gaib a njegovo obećanje je zaista znači istinito neće Allah Đaldešanuhu izneveriti svoje svoje obećanje dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže jer najbolje draga braću citirat kuranske ajete oni najviše ostavljaju traga svakom govoru ima oduzimanja i dodavanja samo nema govora Allaha Đaldešanuhu i govoru poslanika, ali salatu wassalam. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون On će primiti te obu svojih robova i oprosti njihove grijehe jer on zna ono šta oni šta oni rade. Vidjeli smo, draga moja braćo, iz nekoliko ovih ajeta koja je blagodat da insan svati ovu teobu, ovo pokajanje, koje ona ima mjesto u životu na ovome svijetu, šta se sve sa tim dobiva. Međutim, naćemo mi dosta ljudi, a možda smo i mi od njih, kažu mi protiv teobe nismo. I treba se kajat, samo ima i to vakat, to je tamo kad dobro ostarimo, kad dođemo u penziju, kad se ovaj, iščeifimo sa ovim dunjalukom, pa ćemo često čuti, kažu, pa ti si bila mlad, sprovedi se malo, drugim riječima, slobodno griješi malo, pa ćeš onda se kajati. Pa neki čak kažu, ne treba do 40. godine nikako imati oprezanje od nekih velikih grija. Slobodno sve čini, a nakon 40. godine onda kreni malo ozbiljnije. Znači, pokaj se Allahu Đelešanu. To bi to je fino ovako za uho čut, kada bi čovjek znao kad će umrijet, pa mogao planirat, ima 150 godina života, opet se ne smiješ sa Allahom igrati, ako je Allah Đeršanuhu naredio da se moraš odma pokajat, onda nema sprovođenja. Onda nema sprovođenja. I zato je stroga obaveza, znači fard, da se čovjek pokaje od grijeha odma. Znači hitno. Znači hitno. Hitno znači se čovjek mora pokajati, ne smije da odgađate obu za neka druga vremena, pogotovo za neka gora vremena, jer čovjek kad ostari, tad mu ni mozak više ne radi kako treba, a kamoli ostali dijelovi tijela, iako je mozak u najsigurnijoj zaštiti, preko njega se nalazi lobanja, a ostali organi su mekahni, lakše je, jeli, slomiti ali vidjeli ste da često čovjeku prvo otkaže mozak, pa onda jer je on je sistem koji naređuje, koji upravlja sa čitavim ostalim tijelom. Zato Allah Đelevala u pogledu hitne te obe kaže Inneme teubetu ala Allahi lilladine ja'melune su bi džahalatin thumme jatubune min karib. Fa ulaike jatubu Allahu alaihim wa kana Allahu alimin hakima. Kaže, zaista je te oba za one, znači zaista je te oba Allahu Đalešanu obaveza za one koji učinu grije iz neznanja i pokaju se odma. Jer čovjek, braću, ne smije da čini grije svjesno. To je izazivanje onda skroz srđbe Allaha Tebareke Vata'ala. I zbog toga su židovi prokleteni. Zbog toga je šeitan prokleten. A zbog toga nisu kršćani prokleteni. Oni su onome jeli, globalu prokleteni zato što izazivaju srđbu Allaha Đelešanu svojim ibadetima. Ali ovi su prokleteni baš na način la'ana od Allaha Đelešanu zato što su znali pa nakon toga činili grijehe. Ali ovdje se kaže za onoga ko učini grije iz neznanja. Zatim se pokaja, pokaje odma nakon toga fa ulajke je tubu Allahu alaihim. Allah će takvima oprostiti. Wa kana Allahu alimen hakima. Zato što je Allah onaj koji sve zna i koji je, koji je mudar. Znači, uslov da bi te oba bila primljena kod Allaha Đelešanuhu, jeste da ona budne hitna. Odma, čim se učini grije, da se učini pokajanje. Allahu te bareke wa ta'ala. Što je Allah Đelešanuhu objasnio u drugom ajetu, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا a neće dobiti pokajanje ispravno, neće mu biti primljeno onome koji radi grijehe, koji čini pogreške i kaže ja ću se prije smrti pokajati. Vidiš da su oni iz Kur'ana sebi našli kako će se braniti, ali pogrešno. Pa pre samu smrt kaže, eh, ja bi se sad pokaju. Kale inni tubtul an, evo, ja bi se sad pokaju. Volel ladine jamutune u ovom kufar, koji u takvom halu, znači, umru, oni su nevjernici, u lajke atedna lehum azaben elima. I Allah je takvima pripremio bolnu, bolnu patnju. Znači, čovjeka može prevariti Čovjeka može prevariti odgađanje te obe, pa da ne do Allah umre kao nevjernik. I zbog toga mi na samrti čovjeku kažemo, reci la ilaha illallah, pokaj se Allahu dželešanuhu, zikri Allaha dželešanuhu, spominji Allaha dželešanuhu, jer to je još uvijek vakat. I vidjeli ste, zbog čega to govorimo? Zato što tada baš taj mozak i toliko je opterećenje u čovjekovom tijelu da to zaboravlja kad gledamo nekako ovaj razumski, trebali bi reći, pa to je baš tada čovjek treba puno da zikri. A zbog čega nam je naređeno da postičemo ljude tada da zikre? Zato što je mogućeno da zaboravi. Da ga preokupiraju ti bolovi i te muke smrtne tako da zaboravi na zikr Allahu te barake wa ta'ala, a pogotovo da zaboravi na kajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga čovjek znači mora da se kaje čim grijeh učini, da odma učinite obu Allahu tabareke wa ta'ala. Da vidimo koji su to uvjeti ili šartovi pokajanja. Nema sumnje da je ovo ibadet. Znači, kajanje Allahu Đalešanhu je ibadet. A svaki ibadet kod njega je prvi šart šta? Ihlas. Znači da se čovjek kaje iskreno da satim želi samo Allahu o tebareke o ta'ala zadovoljstvo. Da to radi straha prema Allahu Đelešanu, a nikako zbog nekakvih drugi jeli hirova ili pirova, zbog kakvih drugi dunjalučki jeli položaja Jer danas često ljudi kada se pokaju, ne urade to iskreno. Nego ponovo da bi to bila jedna zamka da bi mogao nešto od ovoga dunjalka da postigne. Pa Hafizul Eser kada je došao na vlast u Siriju, pošto zna narod tamo da je to jedna zabludjela, jedna šiitska zabludjela sekta koji se zovu Alevije, a većina su tamo sunnije, onda je on u prvom svom govoru kazao Ljudi, ne bojte se, ja sam musliman. Jeli? Ja sam musliman i ja isto priznajem Allaha Đelešanu i tako dalje. Rekao je on to svojim riječima da bi ljudi ovaj izašli na taj referent i ponovo ga podržali. Jer teško je da jedna manjina vlada većinom ako nema jaku politiku, jaku vojsku, jake zalihe da bi to sve mogao kontrolisati. Znači, to je bila samo jedna zamka. Međutim, kada je došao na vlast, kada je pošao i postao to što je postao, onda je svojim dijelom potvrdio da je on dobro slagao. Da to nije bilo iskreno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, pa je pobio pola miliona muslimana, što pobio, što protjerao, što je li ovaj pozatvarao, ljudi koji su bili šlag u tom društvu. Znači, ulema, studenti, omladina, pobožne žene i tome slično. Zbog toga prvi uvjet pokajanja znači mora da bude da se čovjek iskreno kaje Allahu Đelešanuhu želeći satin samo Allahovo zadovoljstvo. Kao u svakom drugom ibadetu. Kao u svakom drugom ibadetu. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu znao u svojoj dobi kazati Allahumme ja'al ameli kullahu salihan waj'alhu li wajhika al-khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a Gospodaru moj učini sav moj posao znači sva moja djela da budu iskrena da budu dobra samo zbog tebe zbog tvog lica da to bude iskreno u tvoje ime i ne dozvoli da iko ima udjela u mojim dijelima. To jeste da nikome ne dam ništa od svojih dijela, sve dajem Allahu tebareke wa ta'ala. I zbog toga su ti ljudi živjeli kao muslimani i umrli kao muslimani i ostali zabilježeni, znači jednostavno historija je zabilježila i oni se moraju spominjati do sudnjega dana. Oni su, znači, sebi ostavili trajnu sadaku da im moramo spominjati po dobru, da moramo činiti dove za njih, zato što su činili iskrenost prema Allahu Tebareke Votala, to jeste bili iskreni u pogledu, znači, obožavanja Allaha Subhanahu Votala. Drugi uvjet da bi pokajanje bilo ispravno, draga braću, jeste ostavljanje grijeha. Znači, ostavljanje grijeha i jaka odluka da se na taj grijeh nećemo vraćati. Da se na taj grijeh nećemo vraćati. Znači, ostavljanje grijeha. Kako ostavljanje? Kazali smo foren. Odma da ga presječeš. I zato kaže poslanik, ali je salatu vaselam. Ono što sam vam naredio, uradite to koliko možete. A ono što sam vam zabranio, ostavite. Nije rekao ostavite koliko možete, nego ostavite. Oma nehejtukum anhu fantahu. A ono što sam vam zabranio, ostavite to. I zato čovjek kad nauči akidu, kad nauči vjerovanje, dođe mu nekakav hukum, on to ostavlja. Nema tu više filozofiranja, nema tu više pametovanja, čuo je riječi Allaha Đalešanu ili poslanika alaih salatu wasalam, kod njega je samo moglo biti jedno, da nije znao propisa tome. A ostalo nikako ne bi moglo doći u pitanje. Treći uvjet pokajanja, draga braću, jeste kajanje zbog tog dijela. Da čovjek ima veliki nedm, da se kaje zbog toga što je to radio i da to kajanje bude u srcu i da to kajanje bude na njegovom jeziku i da se to, da jednostavno on ne voli taj grije prezire ga toliko i toliko ga jeli, ovaj, mrzi. Četvrti šart ili uvjet za ispravnost te obe jeste, draga braću, ostavljanje grijeha i veliko preziranje u srcu. Jer često se desi da čovjek ostavi grijeh. Ostavi ga znači dijelom, vanjskim dijelom. Ali u srcu još uvijek ima, nema dovoljno mržnje prema tom dijelu. Pa takvo, takva znači te oba nije potpuna. Jer mi znamo Kako kaže poslanik alaih salatu wasalam, tri su znaka vjernika, to jeste u tri ovaj slučaje će vjernik osjetiti slast imana. E jekrehe en jaude ila kufr, kema jekraha en jankrda fin nar. Kaže da bude, da mrzli da se vrati ponovo taj kufr, u te grijehe, u to što ne valja, kao što mrzli da bude bačen u vatru. Jer čovjek, ako ne prezire grije i ne mrzi ga do kraja, on ga nije potpuno ostavio. Zato naš narod ima jednu narodnu pogrešnu izreku. Kad ga pitaš, piješ još uvijek, kaže ne pijem, ali ja nisam došao tobe. E to je to. Znači, on je ostavio dijelo jedno vrijeme, ne on ne pije, stvarno ne pije. Ali on nije došao te obje, to je ovo. Znači, nije srcem zamrzio to dijelo. I njemu sutra kad neko otvori i on čuje onaj čep, op, veli, primaknije. Aha, ne može odoliti. Zato što njegovo srce to ne mrzi. Ja sam primjer radi se bojao da neću moći sevdalinke zamrziti. Jer smo mi svi satim bili zaraženi. Ali hvala Allahu Đelešanuhu baš sam ovo osjetio. Znači, osjetio sam da kad počnu one one violine i ona budaleština i ono nabrajanje, da to tako mene prsa mi stegne, da jednostavno, da jednostavno postane mi tijesno u tom mjestu. Bilo da se radi na nekom javnom mjestu, bilo da insan uđe u svasičarno, bilo neprijatno ti je do kraja. I druga stvar, sve sam ja to zaboravio. Ne znam da ima jedna srvdalinka koju znam na pamet. A bio sam hafiz srvdalinki. Što znači, treba čovjek do te mjere i zato kad čovjek kad naš kaže nisam ja došao to obje do kraja, on znači on je ostavio dijelom. Više ne drži u ruci pivu i konjak, ali nije u srcu, znači raščistio, još nije mržnja u srcu došla. Jer ljubav kad dođe u srcu za nešto, onda će to dijelo prihvatiti. Isto tako, mržnja kada dođe u srcu za nešto, to će čovjek nakon toga ostaviti kao što treba. Zato Allah dželle veala kaže: "Vallezina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, zekerullaha fastagfiru li dhunubihim." I onda nakon toga pri kraju ajeta kaže: "Volem yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Znači oni koji urade kakav faiš, kakav gre, ogriješe se prema sebi, spomenu Allaha, znači iskreno kažu ovo stvarno ne valja. Dođu te obje, kažu ja se kajem Allahu Đelešanu. Volem ju sirru ala ma fa'alu. I ne ustraju u tome, više nema u srcu nešto da ih poziva ponovno tove što su nekada radili. Znači istiraju to iz srca, tolika mržnja dođe ovaj, prema tome grijehu da ovaj da više to nikako ne vuče i zatim. Jer su oni toga svjesni da to ne valja i da to voli, vodi uslov. I peti šart pokajanja, draga braću i poštovane sestre, jeste da čovjek se mora pokajati na vrijeme. Znači, nema odgađanja te obe. Jer ima i za te obu određeno vrijeme. Rekli smo foren, odma Ali eto neki ljudi kažu ne možemo mi odma, mi ćemo malo to ipak da jeli, odgodimo. Znači te oba se braćo prima dok sunce ne izađe sa zapada i dok čovjeku ne dođe duša do ugrlo. Znači ako se čovjek u ta dva momenta bude kajao, imao sve ove šartove, imao ihlas, imao ostavio grijeh odmah, prezro to u svom srcu, kaju se Allahu Đelešanuhu, ali vakat mu ne odgovara. Pojavilo se sunce sa zapada. Imaš četiri šarta moje neđade, ne do Allah, a petog nemaš. Jer se trebao malo prije pokajati. Sunce se pojavilo sa zapada, ne vrijedi više. Ili došla duša do ugrlo, ne vrijedi, ne vrijedi više. I dosta je ti slučajeva, Pokušao Faraon, nije uspjelo. Pokušao Ebu Talib, nije uspjelo. Pokušali su mnogi prit kraj tad, baš u samom momentu kad dođe Melek smrti u Kovšiluk. Zato jedan bošnjak ovaj, kažu narod u Kovšiluk počeo da umire. Pa njemu kažu umro ovaj, pa umro onaj, ma kaže hajde nije problem. Kad je umrla njegova žena, kaže, subhanallah, pomiše svi ljudi. Kaže, u mene se uselio ovo selo. I zato, čim se desne dvije dženaze, u, u, u, u jednom selu malo muslimane probude. Veli, imaju nekakvu, nekakav običaj da kažu, došao je melek u ovo selo. Melek smrti, Azrail. A nije Azrail, nego melek meut. Melek ul meut. Ali eto, oni ga kažu, zovu ga Azrail. Veli, uselio se ovo selo, Allah zna kada će izaći. Jel? Tako kad melek dođe u komšiluk, kad dođe u kuć i kad ga mejit vidi i vidjeli ste presmrt kako mejit zabaciva oči. Priča sa njim, ono jedno, još nekoga vidi. Vidi meleka smrt koji kaže, tu sam ja. Samo još ne znam ja kad će ta minuta biti. Ja ne znam, ali ja sam već na zadatku, u šikti sam danas za tebe. Znači, tebi danas trebam presuditi. I vidjeli ste kako čovjek zabaci oči. Jel? I zato čovjek kad umre, što mu zatvaramo oči? Zato kad mu duša izlazi, on, on nju prati. On gleda šta se to dešava sa njom. E zato te oba, draga braćo, mora biti na vrijeme. Navijte sahat u pogledu te obe, da ne zakasnite, jer Allah Đelešanu ko zakasni, neće mu te obu primiti. Zato kaže Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala anhu da je poslanik alaih salatu wasalam kazao Inna Allahe azza wa jel la yakbelu tevbet al abdi ma lem yugargir. Zaista će Allah Đelešanuhu primiti teobu svakog roba dok mu duša ne dođe do ugrlo. Znači prije toga će primiti teobu, a poslije toga neće. Sunan ibn Mađe 1403 bilježi ovaj hadis.